Маша, у якой у бальніцы быў разлічаны кожны рух, ускочыла ў палату, як гарэзлівае дзяўчо вясёлае, узбуджаная, подбегла да ложка зосі, прысела асцярожна і мякка абняла яе. Віншую Софья Сцяпановна, цудоўная кардыяграма. Все лысыя дзяды, кансіліум, горача віншуюць Антона Кузьміча. Бліскучая аперацыя рэдкая. Хутка мы будемм з вами танцаваць. Вы любілі танцаваць. Вялікія зосіны вочы раптам напоўніліся слязамі. Што вы? спалохалася Маша, я сказала што-небудзь не так нічога не звяртайце увагі. Зося выцерла слёзы рагом новенькай пра сцены. Гэта я так. Я <laughs> любіла танцаваць, але я была вучаніца. Мяне не пускалі на вечары. Толькі ў драм гурток. Яна сумна усміхнулася. Боже мой, это ж 20 год яна як бы і не жыла. Жахнулася Маша, і ёй зрабілася да болю шкада жанчыну. І цяпер яшчэ у яе такія сумныя вочы. Каб я ведала, чым можна ўзрадаваць цябе заўтрашняга дня за вас возьмецца лекар лячэбнай фізкультуры. Зося ў знак удзячнасці ледь прыкметна кіўнула галавой. Да аперацыі яна была больш гаварка і цікаўная. А цяпер быццам баіцца со, ну, со словамі страціць сілу якая павольна вяртаецца да яе. Сапраўды Зося з дня ў дзень адчувала прыліў гэтай новай сілы даўно забытай, ёй было хораша і страшна. Ніколі, ні ў гестапа, ні ў лагеры, ні перад аперацыяй У яе не было такіх прыступаў страху, якія здараюцца часам цяпер. Часта снится, што ў яе зноў хворае сэрца, што яна зноў задыхаецца, яна прачынаецца ў холодным поце і слухае сваё сэрца. Ну вось, зноў яно калоціцца ліхаманкава, Але праходзяць хвіліны і сэрца пачынае біцца поўна, спакойна, у руки і ногі вяртаецца здаровая моц. Ёй хочацца расказаць пра свой страх Антону Кузьмічу ці Машы. Лена не адважваецца. Прымхліва баіцца не спалохаць бы словамі гэтую дзівосную сілу. З удзячнасцю ўлюбёна глядзіць зося на машу, любуецца яе залатымі вейкамі і такімі ж незвычайнымі валасамі, і вельмі хочацца ёй сказаць гэтай дзяўчыне сардэчныя словы, сказаць, што палюбіла яе не як бальнічную, а як родную сястру. Але чамусьці гэтыя словы, Яна боится сказать. А Маша таксама заварожана з замілаваннем, як на дзіця глядзіць на зосю, думае, чым бы развесяліць яе і пакутуе ад таго, што нічога не можа прыдумаць. Зрэдку яны ўсміхаюцца адна адной вачамі і позіркамі прызнаюцца любві. Софія Степановна. Хочаце, я пачытаю вам вершы блока. Антон Кузьміч любіць блока, і ў яго кабінеце ляжыць томік. Яна згадзілася, ледь прыкметна кіўнуўшы галавой і заплюшчыўшы вочы. Узрадаваная Маша пабегла за кнігай, яна не ўбачыла, як Зося ўздрыгнула ад гэтай нечаканай прапановы. Блока любіў яе бацька і і чытаў ёй малой. Маці не вельмі ухваляла гэта Раэлла Маяковскага. Яны по-рознаму выхоўвалі яе маці і бацька. Маці, напрыклад, каб навучыць яе плаваць, аднойчы выпихнула з лодкі на сярэдзіне ракі. І гэтым так напалохала бацьку, што ў таго летне быў сардэчны прыступ. У девятым класе Зося таксама полюбіла блока. Пасля войны яна рэдка думала про маці. А ў той момант, калі Маша сказала пра блока, яна чамусьці успомніла маці, і сэрца яе яшчэ незагоенае сціснулася і зашчымела забытым болем. Маці загінула ў Польшчы. У жонкі яе брата ёсць паведамленне, у якім горадзе яна пахавана. Зося подумала: « Калі я зусім мачуняю, то збяру грошай з'езджу на яе магілу. Я попрашу кветак з нашага саду. Работніцы ясляў дадуць. І раптам зноў страх. Няўжо мяне не пусціць на магілу маці. Прыгадала, што вярнуўшыся з Геррманіі яна не знайшла магілу бацькі. Хоць помніла, дзе яго пахавалі, ёй захацелася плакаць. Яна паспрабавала стрымацца і не здолела, заплакала па-дзіцячы на ўзрыт. Суседка, таксама пасля аперацыйная, слабым голосам спытала чаго вы у вас жа ўсё так добра сама яна здагадвалася што ў яе выразалі ракавую пухліну і з жахам думала што гэта не збаўленне ад хваробы калі ласка не звяртайце ўвагі зося ўсхліпвала вытиралася пра сцяной Вось і гэтага ніколі не было да аперацыі хворае сэрца яе было чэрствым. Маша, вярнуўшыся і ўбачыўшы сяброўку слязах спалохалася, але тая заспакоіла яе, ды не нічога, Маша, славная вы моя. Я просто вспомнила, мой батька любіў блокам. Пра бацьку яе яраж забараніў гаварыць і Маша, каб нічога не адказваць, наўздагад разгарнула томік і пачала чытаць в сыром ночном тумане все лес да лес да лес в глухом сыром бурьяне огонь блеснул исчез опять блеснул в тумане и показалось мне изба окно герани аллеют на окне один верш другі и раптам убачыла як азарыўся зосин твар не было ў яе яшчэ такой усмешки невясёлыя вершы а смутак з вачэй яе знік дзіўна по Ды ім перашкодзіла суседка. Заплакала яна. Всё адно Маша выскочыла з бальніцы на вуліцу надзвычайна узнятым настроем. Святіла неспякотнае ўжо жнівенскае двечоркавае солнце, ішлі па вуліцы людзі, адны павольна, другія спешліва, імчалі аўтобусы, волгі, масквічыі, Маша любіла свой горад, любіла гуляць у парку, які лічыцца найлепшым у рэспубліцы. Але адной ўсё-кі сумна, каб сустрэць каго-небудзь вясёлага. Яна ўспомніла славіка. Яна думала пра яго і раней і пра Тараса пра абаіх у потай чакала, што хтосьці з іх захоча сустрэцца з ёй. Але хлопцы не праяўлялі ініцыятывы. Славік, безумоўна, несур'ёзны суб'ект, балбатун, нахабнік, Але Маша не магла забыцца, як ён з першага позірку захапіўся ёю. Ніхто яшчэ так адразу не захапляўся. Часцей за ўсё на чулах глядзі, якое рыжотце пайшло. Это я абражала. Вось славік, то адразу вы ж не зямная. Ну яна зямная. Звычайная дзяўчына з палескай вёскі і ёй, як усякай дзяўчыне, было прыемна пачуць такі шчыры камплімент. Накарамя ўсяго яна адчувала сябе вінаватай за плявуху. Не такая уже яна кісейная паненка, каб так абражацца за яго дурною болбатню. Так ёй хацелася сустрэцца, але дзявочы гонар не дазваляў ёй першай шукаць гэтай сустрэчы. От тут ёй раптам захацелася зрабіць нешта незвычайнае гарэзлівае. Паабедаўшы ў кафе яна пайшла ў парк. Размяніла ў прадаўшчыцы газіроўкі пяцікапеечную манету, попрасіла дзве па дзве, шчыльна зачыніла дверцы будкі аўтамата, даведалася па 09 тэлефон Шковіча. Ало пачулася ў трубцы, Яно пазнала голас лавіка і не адказвала: Алло! — крыкнуў ён, што? Правяраеш, ці ёсць хто дома? На жаль, браток, ёсць я. Верны вартавы бацькавых мільёнаў. І май на ўвазе узброенай атамнай пушкой. Але калі ты пазычыш мне 5 рублёў, мяне тут <laughs> не будзе залазь рабой хрен з імі з мільёнамі Маша ледь вытрымала, каб не зарагатаць ад гэтай славікавай тырады невядомаму абаненту. Прыглынуўшы смех, яна піскнула: « Владіслав Кириллавеч! О! Відаць яго здзівіў жаночы голас і такі нечаканы зварот. <laughs> сапраўды это я владислав кирилович я слухаю вас одна ашоба чакая ваш каля ўвахода ў парк пастарэчы прашамкала маша колькі ёй год ашобе гэтай шэмдзесят шат ха Самы мой любы ўзрост засмяяўся хлопец. Калі вы не будете праз 15 хвілін много страціце, сказала Маша звычайным голосам і повесила слухаўку. Славік быў упэўнены, што знаёмыя дзяўчаты хочуць з яго пажартаваць. Але ён ніколі не баяўся апынуцца ў смешным становішчы. Ён сумаваў пустой кватэры без грошай, і ўзрадаваўся в выпадку хоць чым-небудзь забавіцца. Праз десять хвілін мать Маша убачыла яго на пляцоўцы каля ўвахода ў парк. Яна стаяла по той бок агароджы за кніжным кіёскам і ў потай назірала. Ён ішоў павольна, засунуўшы руки ў кішэні блакітных штаноў, трошки насцярожа назіраўся, прайшоў раз, да варот і назад, заглядаючы спачатку ў твары дзяўчат, потым пажылых жанчын, Нарэшце і бабуль не стаў мінаць. Машу гэта смяшыла. На яе з цікавасцю пазіралі. Адна, а такі гарэзлівы выраз яе твару, такія чорцікі ў вачах. Так яна памучыла яго хвілін 15. І толькі калі ўбачыла, што цярпенне яго вычарпалася, і ён энергічна рушыў у парк, яна пайшла насустрач на выхад, ішла спешліва, глядзела ў бок на партрэты перадавіковай творчасці. Была ўпэўнена, што міма яе ён не пройдзе. Сапраўды. Хутка пачула яго, радостны вокліч маша яна спынілася зрабіла здзіўленыя вочы нібы не пазнавала яго ён процягнуў руку яна не падала сваю але славик не збянтэжыўся это ты звонила мне я звонила вам Ха, і не думала много у вас самоупэўненасці товарыш шикович нейкая бабуля назначила мне спатканне то і чакайце вашу бабулю над ёбла мне яно я рады что сустрэў вас славик раптам страціў сваю смеласць і не адважваўся казаць ты и Тут яна здалася яму яшчэ больш прыгожай, чым там на дачы. Вельмі захацелася, каб Маша засталася з ім, пайшла ў парк. Няхай бы паглядзелі яго даўнія сябры і пазайздросцілі, якая дзяўчына з ім. Але Маша глянула на ручны гадзіннік так быццам давала зразумець, што яна спяшаецца. Ён не смела ўзяў яе за руку, каб утрымаць вы крыўдуеце на мяне. Я прашу прабачэнні, я не крыўдую на вас за плявуху. Я готовы атрымліваць па аплявусе кожны дзень, абы быць з вами. Хадзем пагуляем каб вы зноў сказалі якую-небудзь брыдоту клянуся я адкушу сабе язык калі з яго сарвецца хоць одно непрыстойнае слово Маша усміхнулася все-таки ён пацешны гэты балбатліва галантны хлопчык з ім не засумуеш гэта той вясёлы человекэк якога ёй хацелася сустрэць пад свой сённяшні настрой. Веславаць вы умеете? На лодцы покатаеце? Неспадзявана для славіка весела і проста, як малая спытала Маша. Славік не ўзрадаваўся, што яна згадзілася. Ён пахаладзеў. У яго кішэні было ўсяго некалькі капеек. Ой, якія эпіта ты паслаў ён у той міг бацьку, які не даваў яму цяпер ні капейкі. Ды да сяброў па брыгадзе, вспомню, самі чэрці па дзве сотні калупаюць, А мне далі в аванс вучынёўскіх 15 рублёў. Вось табе роўнасць і братства. Ён ляпнуў далоней па нагруднай кішэні сваёй моднай на выпуск жоўта-блакітай сарочкі. Чорт, я забыўся за ну забыўся захапіць грошы і документ. Маша прыхавала ўсмешку, успомніўшы яго прызнанне па тэлефоне ў яўнаму рабаўніку. У мяне ёсць грошы показала яна сумачку і пажартавала нечакана перайшоўшы на ты я буду эксплуатаваць цябе у з вами я згоден плыть хоть на чорное мора вы былі маім солнцем і маяком пайшлі сказала яна а то на нас звяртаюць увагу к Славік толькі цяпер убачыў, што яны стаяць пасярод праходу ад плошчы да варот парку, што навокал многа людзей і схамянуўся, што ён гаворыць залішне гучна. Чоўны былі ў разгоне, прыйшлося чакаць. Маша аддала яму сумачку, скінула басаножкі, хадзіла па мелі. Зайшоўшы глыбей, яна ледь прыўзняла сукенку, і славик любаваўся яе прыгожымі каленямі з залатымі кропкамі радзімак Ён стаяў на беразе паважны сцішаны сумачкай у руках з нейкім салодкім страхам адчуваў што ў галаве яго як бы ўтварылася шчыліна і праз яе выцякаюць тыя скептычна насмешлівыя словы на якія былі запасены там на ўсе выпадкі, якімі ён вельмі спрытна ўмеў адгароджвацца і ад сур'ёзнага і ад смешнага. Ён падумаў, што сябры, напэўна, кпілі б з яго, каб убачылі ў такім стане вартаўніком дамскай сумачкі, нібы ён верны муж суровай жонкі. Але адчуваў, што каб Маша сунула яму ў руки басаножкі, Ён з прыемнасцю трымаў бы іх, не баючыся ніякіх кпінаў. Чаго не зробіш для такой дзяўчыны. Яна пырснула на яго вадой, ён адскочыў, здымай чаравікі, закасвай свае модныя штаны і лезь у ваду так прыемна. Мы на лузе покупаемся згода, Я без купальніка. Любой другой дзяўчыне ён, напэўна, адказаў бы тым лепш, або пачаў бы філасофствовать. Гэта умоўнасць. Чалавецтву пора выкінуць сарамлівасць як шкодны перажытак мінулага. А машы, И он не сказаў ні таго, ні другога. Не, не побаяўся, помнячы аплявуху. Стрымала нейкае і іншае, зусім яшчэ незнаёмае яму пачуццё. Ён трохі ўжо пачаў злаваць на сябе за такую нязвыклую разгубленасць з нецярпеннем чакаў чоўна і злаваў на ўсіх, хто праплываў мімо. Ну, якога д'ябла без патрэбы плаваць. тумба якая, яшчэ завёслы села, каб ты перакулілася. Прыйшла моторка і хвалі, пацалаваўшы машыны ногі, пакаціліся на пясок. Дзяўчына стала тварам да сонца, грацыёзна падняла руки, папраўляючы капу залатых валасоў. Паглядзі, які прыгожы адгэтуль чыгуначны мост. І лёгкі лёгкі, здаецца, можна ўзяць яго на руки і панесці. Табе не хочацца падняць яго, не. Мне хочацца ўзяць на руки цябе, Яна пагрозила пальцам. Дамовіліся, что ты не будешь крыўляться, я не люблю. А ён зусім не крыўляўся. Яму сапраўды ў той міг нестерпна хацелася падхапіць е на руки, панесці ў невядомую даль ад людскіх вачэй, дзе б яны маглі застацца адны. Нарэшце яны атрымалі лодку. Славік, паказваючы сваю радасць і сілу адразу ад мастка так шырока замахаў вёсламі, што ледь не ўрэзаўся ў другую лодку. Асцярожна упікнула Маша, якая сядзела на карме. І не туды, вунь туды і показала ўверх по цячэнню. Я ж сказала, што буду эксплуатаваць. А я хацеў да чорнага мора, не. Лепш ужо да балтыйскага. Вёрст триста правалачэш па сушы. Так рабілі нашы продкі, яны былі сапраўднымі рыцарамі, Не тое, што у наш час. Славік нядужа натрэніраваны вясляр, хутка адчуў як нялёгка веславаць супраць здаецца непрыкметнай а ў сапраўднасці даволі моцнай плыні ракі павольна праплылі зарослыя кустамі чаромхі каліны абрывы парку нехітрыя збудаванні і дэбарку кадыры прыстані з закапцелымі стомленымі параходзікамі каля прычалаў На высокой кручы, над прыстанню за старымі тополямі белелі новыя дамы. Маша не толькі любіла горад знутры, яна любіла глядзець на яго адгэтуль, з ракі, а яшчэ лепш здалёк з насыпу акружной дарогі і з таго вунь гаю, да якога ёй хочацца даплыць. Няхай папацей гэты шукальнік лёгкіх прыгод. Яна, задумліва чэрпаючы ў жменю ваду, глядзела на горад. Модная славікова сарочка змокла ад поту і пакамячылася, пот заліваў вочы, Але каб не выдаць сваёй слабасці, хлопец не кідаў вёслаў расла злость на сябе ніколі яшчэ ён так по-дурному не выставляў сябе перад дзяўчатами на нейкі момант з'явілася тое ж пачуццё што й даніны адпомсціць гэтай рыжай чарадзейцы за такое сваё уніжэнне вытрыпо дурань весела і лагодна думала маша настрой яе яшчэ больш харашэў а Нямарна згіне вечар, будзеш то вспомніць і расказаць кому? О, ці не расказаць заўтра Софі Сцяпанаўне? Слава, заспявай што-небудзь. Гэта быў амаль ужо здзек. Як ён мог спяваць так вяслуючы. Я пяю <clears throat> толькі п'яны, прахрыпеў хлопец без усмешкі. Яна зразумела, што даволі, бо цярпенне яго вычэрпваецца і закамандавала. Права руля Да вон тых кустоў. Адпачнём. Славік азірнуўся і высушыў левае вясло. Лодка круто повернула до берага, уткнулася носом у травяністую купіну, і он, закінуўшы вёслы, выскочыў першы, выцягнуў нос лодкі на бераг, яна, сыходзячы, падала яму руку. И он резко поцягнуў яе да сябе, схапіў на руки, лёгка падняў цяжка дыхаючы, паспрабаваў цалаваць, нягледзячы на тое, што мімо проплывалі другія лодкі, Маша далонямі ўперлася яму ў твару вусны, Ён пацалаваў холодную ад чыстага мыцця спиртамі эфірамі далоню. Дзяўчына спрытная крыбіна выслізнула з яго абдымку, адскочыла з нядобрымі вачами славик ступіў да яе. Яна не адступала, стаяла ў ваяўнічай позе, залажыўшы руки за спину. Ну, паспрабуй. Атрымаеш такую аплявуху, што апынесся ў раце, не лезь са сваімі пацалункамі. Пакуль што. Гэтае пакуль што. Неяк адразу астудзіла разгарачанага і ўзлаванага цяжкім веславаннем хлопца, пакуль что а калі можна будзе ніколі Ён весело засмяяўся ніколі тады дазволь цяпер пацалаваць хоць край сукенкі ці твой пальчык адзін любы з 20 яна таксама не стрымала ўсмешку блазен а калі-небудзь ты моцна пагарыш за свае дурныя жартачкі. Яна запаскай абышла, яго ўскочыла ў лодку, села за вёслы, адпіхні. Лодка захісталася, славік стаяў ззаду, трымаючы раўнавагу, дыхаў ёю патыліцу ў залатыя валасы. Як яму хацелася пацалаваць іх, ну што за ліха, ніколі яму яшчэ не хацелася так пацалаваць, Ну ніводную дзяўчыну хоць, хоць цалаваўся ён з многімі. Яна як бы адгадала яго намер праходзь на карму, Але да мяне не дакранайся, то будзеш за бортом пасунулася на лавацца адхілілася ў бок але калі лодка якую крутіла плынь хіснулася схапіла яго за руку падтрымала яна скіравала не ўніз а таксама ўверх і веславала лёгка роўна спорна славик Зразумеўшы, што яна знарок здзекавалася з яго, надзьмуўся, Ужо зусім сур'ёзна думаючы, як бы ёй адпомсціць. Лена сказала просто па-сяброўску: « Ты, дурань траха не сапсаваў мне настрой. У мяне сёння такі настрой. Ад чаго гэта? Не ведаю. Быў кансіліум у Савіч. Сэрца яе ўсе прафесары, прызналі нармальным цудоўная аперацыя антона кузьміча віншавалі а хто гэты савіч гэты Софя савіч Неўжо ты нічога не ведаеш вельмі здзівілася маша табе яраш не расказаў ты думаешь я з ярашам штодня п'ю чай а бацька твой Батька заклапочаны, каб перавыхаваць мяне. О Я табе раскажу. Яна павярнула лодку назад уніз па плыні амаль не вяслуючы, толькі накіроўваючы, каб не круціла, пачала расказваць, што ведала пра зосю, пра яе бацьку, пра яраша Тараса. Славік слухаў, як казку без скептыцызму, удумліва, забыўшыся на сваю крыўду і ўсе іншыя пачуцці. Калі яна дайшла да аперацыі, ён недаверліва спытаў: « Ты сама бачыла, як ён дабраўся да сэрца. Ой, дзівак, я аперацыйная сестра. Ты ведаеш, што робіць аперацыйная сестра. Ён засароміўся свайго пытання. Ціўна. Яе расказ не проста зацікавіў хлопца. Ён неяк зусім з іншага боку адкрыў яму самую Машу. Пры першай сустрэчы цяпер ён глядзеў на яе як на незвычайную, по-свойму цікавую прыгожую дасціпную вясёлую дзяўчыну з якою прыемна правесці час Ён не ўнікаў сутнасці прафесій і ў самую сутнасць к чалавека які трохі больш пажыў і безумоўна значна больш побачыў цяпер я начуў гэта і ў яго з'явілася павага да яе то такая як да яраша да тараса да галыгі да ўсіх хто меў цікавую карысную на яго думку для людзей прафесію і цвёрдыя погляды на жыццё Машу здзівіла крыху спалохала і нават расчаравала калі пасля катання славіка быццам подмянілі пакуль яна разлічвалася і забірала дакумент ён стаў сур'ёзны да паважнасці рахмана сцішаны і ветлівы можа таму позна ўвечары каля яе кватэры яна не вырвала сваёй рукі і не абурылася калі ён раптам на развітанне сціснуў яе тонкія пальцы і нахіліўся і пацалаваў іх. Ёй упершыню быў прыемны такі пацалунак.